Районната избирателна комисия във Варна публикува препоръчителни секционни избирателни комисии, в които на 9 юни 2024 година могат да гласуват избиратели с увредено зрение или с затруднения в придвижването.